Her hafta farklı karilerden enfes bir Kur'an ziyafeti. Metin Çakır'ın editörlüğünde Yüce Kitab'ın okunuşuna ait incelikler, onu okuma sanatına dair en güzel okuyanların sesinden mükemmel örnekler. Kur'an Vadisi her pazar Türkiye saatiyle 19'da radyonuz Burç Efendi. Değerli Burç Efem dinleyicileri bir Kur'an Vadisi programından daha hepinize hayırlı haftalar. Bugün yine çok değerli bir kari dostumuzla birlikteyiz. Mustafa Yiğit hocamız bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ediyorum. daha önce de e, bir program yapmıştık hocam sizinle. Allah razı olsun bugün yine icabet ettiniz davetimize. Teşekkür ediyoruz öncelikle. Estağfurullah biz teşekkür ediyoruz. Ee, hocam Kamer suresinin ilk 40 ayetini okumanızı istirham etsem çok demezsiniz herhalde değil mi? Estağfurullah ne demek. Evet, Kur'an olunca mesela. <laughs> evet. Evet hocam buyurun hocam o zaman. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا اهواءهم وكل امر مستقر ولقد جاءهم من الانباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه ناصر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الارض عيونا وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على امر قد قدر وحملناه على ذات الواح ودسر تجري باعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها ايه فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر انا ارسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال والسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب عذابه الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر كذبت قوم لوط بالنذر انا ارسلنا عليهم حاصبا الا ال لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر الذكر فهل من مدكر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر صدق الله العظيم Evet Mustafa Hocam çok teşekkür ediyoruz. Kamer suresinin ilk 40 ayetini okudunuz. Siz okurken ben de şöyle bir mealini incelemeye çalıştım hem sizi dinledim. Bu surede ilk 40 ayetin içinde 4 defa aynı ayet geçiyor gibi geldi bana. E, hafız değilim ama dikkatimi çekti. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ diye geçen bir ayet var hocam ve bu Evet. dört defa ilk 40 ayette dört defa tekrar ediliyor. Meali de şöyle bu ayetin o da dikkatimi çekti. Yemin olsun biz ders alınsın diye Kur'an'ın anlaşılmasını kolaylaştırdık. Haydi var mı düşünen ve ibret alan diye bir uyarı mı diyelim, dikkat çekme mi diyelim böyle bir evet. soru işaretiyle bitmiş çünkü. Ve siz en sonunda da son okuduğunuz ayet-i kerimede yani 40. ayette üç defa tekrar yaptınız. Ee, bunun da bir sebebi hikmeti olsa gerek diye düşünüyorum hocam. Bu ayetten yola çıkarak gerçekten Kur'an-ı Kerim okumak, hakkıyla korumak demek midir diye bir soru yönelteyim size. Estağfurullah. Tabi şimdi aslında e, Kur'an-ı Kerim'in uslubu gereği bazı yerlerde tekraratlar var. Evet. Yani özellikle bazı konuları vurgulamak istediği bazı konuları tekrarlar. Bazı tekrarları aynı yapmak suretiyle bunu bize onun vurgusunu yapar. Bazılarını farklı usluplarla. Burada Kur'an-ı Kerim'in çok kolay olduğunu, kolaylaştırıldığını, aslında insanların çok rahatlıkla ulaşıp ondan ders alıp onu e, kendilerine, hayatlarına tatbik edebileceğini anlatma sadedinde geçmiş ümmetlerin kavimlerini anlattığı her bir yerde her birisinden sonra bak biz bu Kur'an'ı çok kolay kıldık. Aslında siz onların o geçmişteki hikayelerini veya geçmişteki o yaşamış oldukları hayatlarını, hayatlarını peygamberlerin ve kavimleriyle yaşamış oldukları o kıssaları okursanız eğer aslında çok kolay sizin için hayatınız da kolaylaşır ve bunu biz size anlayasanız diye çok kolaylaştırdık manasında. Anlaşılması kolay, öğrenilmesi de kolaydır. Aynen öyle. Demek işte şimdi mi? haliyle yessarnel Kur'ane kelimesi burada biz bu Kur'an'ı çok kolay kıldık. Aslında kelime itibariyle biraz oraya girecek olursak evet. biz bu Kur'an'ı çok kolay kıldık diyor. Fakat biz şunun için kolay kıldık veya bunun için kolay kıldık aslında orada özel bir tanımlama yok. Yani özel bir sıfatı veya da içinliği yok. Orada o zaman genel itibariyle Kur'an aslında hangi açıdan ele alırsanız alın Kur'an-ı Kerim kolaydır. Ama yeter ki siz o Kur'an'a gönül verin. Buradaki esas temel odur. Nitekim bir şairin dediği gibi Gavvas olana Kur'an, mücevher dolu umman, nasipsizdir Kur'an'dan her mustani davranan. Şimdi gavvas dalgıç demek. Dalgıç olan için Kur'an aslında mücevherlerle dolu bir deniz, bir derya. Yeter ki siz dalgıç olun ve oraya dalın diyor. Fakat nasipsizdir Kur'an'dan her mustani davranan. Yani mustaniyseniz eğer yani dalgıçlık elbisesini giymiyorsanız oraya bir dalma e, tenezzülünde bulunmuyorsanız eğer ruhuna girmeye onun ruhuna çalışmıyorsanız. girmeye çalışmıyorsanız onu öğrenmeye gayret göstermiyorsanız o zaman nasipsiz olursunuz siz. Evet. O kendi içindeki o mücevheratlarını size vermez. Evet. Bu manada Kur'an'ın tabi e, bu manasıyla alakalı, anlaşılmasıyla alakalı, meali ve tefsiriyle alakalı bir mesele. Öte taraftan biraz onu özel bir e, duruma eğer getirecek olursak belki Kur'an'ın öğrenilmesi. Tabi bizim aslında buradaki belki konumuz gereği biz evet. biraz ona değineceğiz. Kur'an'ın öğrenilmesi de o denli kolaydır aslında. Evet anlaşılması kolay. Ruhunu verdikten sonra kendini verdikten sonra dalgıç gibi hazırlıklı olduktan sonra anlaşılması, tefsiri kolay. Öte taraftan Kur'an'ın öğrenilmesi, öğrenilmesi de kolay. kolay tabii. tabii burada e, Kur'an'ın öğrenilmesi derken özellikle bu, bu kelimeyi kullanıyorum. Kur'an'ın öğrenilmesi. Evet. Zira e, bunu hani şöyle bir Kur'an öğren bir de tecvid öğrenelim algısı varsa eğer Evet. Aslında e, bu tecvid demek Kur'an'ı öğrenmek demektir yani. Ben Kur'an'ı öğrendim diyen bir insan şunu iddia etmiş olur. Evet. Şunu söylemiş oluyor aslında. Evet. Ben Kur'an-ı Kerim'in okunması gerektiği gibi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ağzından Kur'an nasıl çıkıyor idiyse evet. sahabe efendilerimiz onu nasıl telaffuz ediyor idiyse ben de aynen o şekilde okuyorum ve telaffuz ediyorum demektir. Evet. Bunu Aslında, demek için de tecvid Evet işte de gerekiyor. Yani aslında işte tecvid demek Kur'an demek. demektir yani. Mesela bizdeki e, yanlış algılardan bir tanesi şudur. Sen önce bir Kur'an öğren sonra tecvidi öğrenirsin. Aslında bu e, yani her ne kadar yani niyet belki iyi de. Niyet iyidir evet. evet. Yani önce hani sen bir sök şöyle sonra Kur'an'ı öğrenirsin. Evet. Aslında tecvid demek Kur'an'ı doğru okuma demek. esasları demektir. Evet. Ki alimler tecvidi tarif ederken bakın şöyle de Kur'an'ı öğrenirken ilk ne öğretirsiniz? Elif B. Elif B. Yani elif B, T, T harfleri öğretirsiniz. Evet. Peki tecvide geliyoruz. Tecvidi tarif ederken alimler şöyle tarif etmişler. Demişler ki İ'ta'u kulli harfin hakkaha ve mustahakkaha. Her harfin dikkat edin kelimelere her harfin hakkını ve mustahakkını vermektir demişler. Asıl tecvid bu. Demek ki aslında o bizim 28 tane harf işte elif hemzeyi katarsanız 29 yapar. O 28 tane harfi aslında doğru bir şekilde ilk başta öğrendiğiniz zaman evet. aslında siz tecvidi ve doğru okumayı halletmiş oluyorsunuz. Hmm. Ardından gelen işte Kur'an-ı Kerim elifbesinde ardından harekeler gelir. Yine harekeleri doğru verdiğiniz zaman aslında tecvidin birçok konusunu halletmiş olursunuz. Yine mesela cezim gelir. Ondan sonra şedde vardır. Yani elif be konularını sayıyorum. Evet. Ondan sonra tenvin vardır. Aslında tenvinle beraber bir de uzatma vardır. Uzatmayla beraber e, elif be biter. Siz artık Kur'an okumaya geçmişsiniz demektir. Hmm. Çünkü Kur'an-ı Kerim harflerinin üstünde altında bulunan şekilleri öğrenir. Hangisinin hangi ses verdiğini bilirsiniz ve öyle o şekilde artık Kur'an'a geçmiş olursunuz. Yani önümüzde bizim gördüğümüz şekilli Kur'an-ı Kerim'in metnini ne yapmış olursunuz? 4-5 derste Kur'an'a geçmiş olursunuz. Evet. Fakat burada esas olan şey öğretirken nasıl öğrettiğinizdir. Yani harfleri doğru bir şekilde ona telaffuz ettirmenizdir. Evet. Bu da işte bu eskiden beri huruf dedikleri de aslında bu değil mi huruf dediğimiz şey aslında budur bu yani. Mi? Harflerin doğru çıkarmak. Harfleri doğru çıkarmak. Aslında birisine Elif Bey'i öğrettiğiniz zaman bu e, huruf demek, harfler, harfler demek, demek, tasih demek, düzeltmek, demek. Evet. Yani demek ki aslında ben başta düzgün öğrettiğim zaman evet. aslında tasih hurufa gerek kalmayacak Aynen yani. Öyle e, haliyle bizim o zaman demek ki bu eğitimi biz Elif B'den itibaren harflerden itibaren verirsek biz eğer ciddi manada biz tecvid konularını, Kur'an'ın doğru okunmasını ne yapmış oluruz? Halletmiş Sağlamış evet. oluruz. Geriye kalan tecvidin bazı belki detay diyebileceğimiz bazı konuları kalıyor. Bunları da zaten o konuları Kur'an okurken Kur'an'ın içerisinde e, hocayla okursunuz. Bir de burada tabii en önemli bir nokta var. Eskiden beri bir femi muhsinden öğrenilmesi evet. gerektiğine özellikle vurgu yapılmış. Biz bunu da ilk Efendimiz'den zaten görüyoruz. Efendimiz Hazreti Cebrail aleyhisselamdan bizzat almış ve ona okumuştur. Bizim Ramazanlarda yaptığımız mukabele, mukabele usulü işte aslında budur yani. Efendimiz Hazreti Cebrail aleyhisselamla Kur'an'ı mukabele usulü okumuştur. Evet. Ee, sahabe efendilerimiz bir de efendimizle bir manada tecvidli okumuştur aslında. Bir manada aslında öyle diye zaten evet. zaten öyle. Yani, Kur'an'ın evet. yani tecvidli veya tecvitsiz Kur'an ayrımı aslında şey yok, evet e, çok doğru olmayabilir yani doğru, bu yönüyle. Doğru başta demiştiniz. Ya evet yani çünkü Kur'an-ı Kerim okumak demek tecvitli okumak. Tecvitli demek. okumak demek zaten. Yani tecvitsiz Kur'an okumak demek yani bu Kur'an'dan aslında Kur'an'ı eksik okumak demek. Doğru. Yani Kur'an'ı aslında eksik bir şekilde telaffuz ederek okumak demek yani. Haliyle yeri gelmişken hocam Latin harfleriyle Kur'an öğrenmek de imkansız diyebilir miyiz? Yani şöyle Latin harflerle Kur'an öğrenmek imkanlı fakat Kur'an'ın istendiği tarzda öğrenilmesi İmkansız. tabii ki e, mümkün değil. Zira e, Latin harfleri de Türkçe işte Latin harflerinde bizim Arapça harflerde karşılamayacağınız bazı harfler var. Örnek veriyorum mesela aslında bizdeki e, bazı sesler harekeleri öğrenirken biz diyoruz ki işte biz elifbelerimizde yazar. İnce harflere e kalın harfe a sesi verir. Evet aslında bu bizim Türkçemizdeki kullandığımız A ve E sesi değildir yani. Arap'ın lehçesi daha farklıdır. Evet. Veya biz diyoruz ki işte diyelim bizim genel şeylerde kullanılan e, biraz daha yakınlaştırmak için bu kullanılır ama bu çok doğru bir tabir değildir aslında. İnce harflere U, kalın harflere de U, Ü arası bir ses. İşte bu ı arası bir sesi nasıl yakalayacaksınız? Ya Haliyle bunu da <laughs> evet. Femi Muhsin dediğimiz Bilen e, Kur'an-ı Kerim'i Efendimiz'den bu yana gelmiş şekilde icazetini almış olarak bunun gerçekten icazetini almış ve hakkıyla bilen birisine gidip dizinin dibinde okumalı ve öğrenmeli. E, bir mesele daha e, hani ifade etmek gerekiyor burada. Tabi Elif Bey'i öğreniyoruz. Daha sonra Kur'an'dan birkaç şey hocayla okuduk mu biz Kur'an'ı öğrendik zannediyoruz. O Aslında e, o bahsettiğim Femi Muhsin'den Kur'an-ı Kerim'i e, Fatiha suresinden Nas suresine kadar bizim Asım kıraatinin Hafs rivayeti usul ve esaslarına göre evet. e, hocaya mutlaka okumak gerekir ki evet yani Kur'an'ı baştan sona e, tasih edilmiş doğrulatmış bir şekilde ben hatmettim okudum evet artık Kur'an'ı biliyorum ta ki denile bilsin. Burada aslında zor bir hadise değil. Neticede ben Kur'an öğrenmem gerekiyor. Kur'an okumam gerekiyor bir Müslüman olarak. Haliyle bu benim hayatımın bir parçası olarak bizim düşünmemiz lazım. Evet. Öncelikle meseleyi e, zihinde bizim böyle bir halletmemiz lazım. Evet. Mustafa Hocam isterseniz aradan sonra sohbetimize devam edelim. Değerli Burç Efem dinleyicileri Kur'an Vadisi kısa bir aradan sonra devam edecek. Ya Nabi selam aleyke ya Resul Kur'an Vadisi her pazar Türkiye saatiyle 19'da radyonuz Burç Efendi. Kur'an Vadisi her pazar Türkiye saatiyle 19'da radyonuz Burç Efendi. sevgili dinleyiciler Kur'an Vadisi devam ediyor. Mustafa Yiğit hocamızla beraberiz. Peki hocam Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek için belli bir yaş var mı? Tabii ki biliyoruz küçük yaşta ağaç yaşken eğilir mantığıyla baktığımızda küçük yaşta bir çocuğa Kur'an öğretmek herhalde 40'lı 50'li yaşlarda bir kişiye öğretmekten daha kolaydır değil mi? Aslında benim acizane tecrübelerimden yola çıkarak evet. ve şimdiye kadar gördüklerimizden yola çıkarak bir de Kur'an'ın genel itibariyle herkese hitap etmesi, hitap eden bir kitap olarak e, yola çıktığımız zaman evet. Kur'an'ı öğrenmede yaş sınırlaması yoktur. Değil. Aslında her, böyle diyelim biz. Bizim şimdi tabi arkadaşlarla tecvid ve Kur'an-ı Kerim öğrenme hususunda e, böyle değişik aktivitelerimiz, derslerimiz olunca uzaktaki arkadaşlardan hani biz de nasıl böyle bir ders halkasına katılsak tarzında bir şeyler oldu. E tabi uzak gel git onların gelip gitmesi bizim gelip gitmemiz zor olduğu için o zaman e, tabii şimdi internet dünyası artık herkesin bugün evet. cebinde var. Herkesin Hı. evinde, e, iş yerinde. Artık herkes şu anda internete erişim sağlayabiliyor. E, orada o zaman bu öğrettiğimiz dersleri oraya koymak suretiyle onlar da istifade etsinler tarzında bir şey yaptık. Bir arkadaşımız bulunduğumuz yerdeki bir arkadaşımızın babası kendisi Azerbaycanlı. E, aynı zamanda arıcılık yapıyor. Ve aynı zamanda da iyi bir matematik e, hocası. E, üniversitelerde de ders vermiş. Çok da zeki birisi. Tabi bu zamanında Kur'an öğrenmeye çalışmış. E, fakat e, belki e, yani metod itibariyle veya e, bazı kaynaklara ulaşamaması itibariyle hep sekteye uğramış yani. Hep sekteye uğramış. Bu amcamız 66 yaşında ve tecvid.org sitesine internetten internete erişim artık rahat olunca bulunduğumuz yerden de e, şeyi oraya ulaşıyor ve orada çalışmaya başlıyor. Kendi e, şeyiyle hani 66 yaşında 6 günde Kur'an öğrendi diye Google'a yazarsanız e, çıkar zaten bu video. 66 yani, yaşında 6 6, 6 günde, günde Kur'an öğrendi Kur diye e, Google'a bu şekilde yazarlarsa dinleyicilerimiz evet. oradan o videoyu izleyebilirler. Kendisi bizzat kendisi anlatıyor çünkü. Onu videoya çekmiş olduk. orada işte öyle söylüyor. Sonra e, diyor ki günde 3-4 e, saat vaktimi vermek suretiyle Kur'an-ı Kerim'i öğrendim ben diyor. Oradaki dersleri takip etmek suretiyle. Hmm. Bakın 66 yaşında. Kaç günde? 6 günde 6 öğreniyor. Oradaki internetteki dersler. Evet internetteki dersler. Yani İmanada, hoca yok. Yani. Femi, Muhsin internetteki yani, evet, o dersler yani. oluyor. Tabii o derslerin özelliği orada e, değişik videolar da var. Evet. izleyebiliyor. Sonra tıklayarak sesi duyabiliyor. istediği sesi. Hmm kendisini tecrübe edebiliyor falan. Evet. Öyle bir özellikle olan bir şey. Ve bize geldiği zaman da Lokman suresine kadar mesela ulaşmıştı. Ve çok da kendisini de dinledim. Çok da güzel okuyor. Maşallah. Yani bir şekilde demek ki aslında gayret gösterince oluyor. Aslında isteyince evet, en ve bir de e, bu işin metodunu kolay bir şekilde öğretebiliyorsanız 7'den 70'e herkes öğrenebilir bu meseleyi. Değil mi? Yani zor yok. Bir standardı yok yani. Yok Gerçi yani standart. mesela bununla alakalı eminim şu anda mesela bizi dinleyen e, dinleyicilerimiz de e, kendi mesela eminim her birisinin hafızasında ya falan yerde de bak 80 yaşında bir teyze vardı o Kur'an'ı hatmetmişti. Filan yerde bak 3 yaşında bir çocuk Kur'an-ı Kerim öğrenmişti. Yani mesela kendi hatırladım bizzat bulunduğum yerde 70 küsür yaşlarında birisi 4 yılda hafız oldu. 70 küsür yaşında Tabii olan ki. biri. 4, 4 yıl yani netse de yıllar akıp geçiyor aslında. Günde yarım sayfa falan oluyor Yani işte ortalama evet. öyle ona ona ona denk geliyor. Ama neyle? Gayret göstermekle. Bakın 70 küsür yaşında ben buna şahit oldum yani. İmkansız değil yani. Kendisi belki bizi dinliyorsa <laughs> Ankara'da oturuyor kendisi. <laughs> Ee, ona da e, selamlarımızı iletmiş olalım. Yani bu bunun, bunun gibi e, tonlarca örneği var. Bu da birincisi hem Kur'an'ın aslında kolay olduğunu bize gösteriyor. İkincisi ve en önemlisi kişinin aşk ve şevk ile Kur'an öğrenmeyi arzulamaz. Evet. Kur'an öğrenmeyi istemez. Evet. Yani siz isteyin Allah verir. Allah'ın izniyle. Hele hele Kur'an. Hele hele Kur'an ki Kur'an'da buna bunu destekleyecek çok ayet var. E, hemen okuduğumuz Kamer suresinin bir önceki suresi Necim suresinde ve en leyse lil insani illa ma sa'a ve enne sa'ihu yura. İnsana ancak çalıştığının karşılığı var ve çalıştığının karşılığı mutlaka verilecek diyor yani. Yeter ki gayret olsun. Tabii yani Ali İmran suresinde buna benzer. E, kim dünyayı isterse biz veririz diyor. Ahireti isterse biz veririz. Yani al, aslında Allah isteyene veriyor. Evet. İlmi isteyene Dil, veriyor değil mi? Dileyene veriyor Allah evet. aslında yani. Evet. Hatta zaten hele bu istediğiniz Kur'ansa Hele daha, istediğiniz daha onun kelamıysa veriyor. evet, daha çok veriyor değil mi? Hem daha çok veriyor hem siz orada bir e, zevk alırsınız, e, hissedersiniz onu, duyarsınız Allah'ın izniyle yani. Evet. Şimdi 66 yaşında 6 günde öğrendi dediniz ya Mustafa Hocam. Peki daha kısa günde yani iki günde üç günde de öğrenilebilir mi Kur'an-ı Kerim? Böyle bir iddia vardı çünkü Marmara İlahiyat Fakültesi'nde yıllardan beri yaz kampanyasıydı. Üç günde Kur'an-ı Kerim öğretiyoruz diye. Hakikaten mümkün mü? Şimdi tabii bu e, ikinci sorunuza geçmeden yani bu sorunuza geçmeden önce ilk Kur'an dinleyen insanların evet. şeyleriyle alakalı e, yurt dışında Amerika'da bir yerde e, Kur'an okudum. Tabii Müslüman olmayan birisi. Kur'an okuduktan sonra e, böyle geldi. Aynen şu ifadeyi kullandı. E, sen Kur'an okurken ben böyle çok farklı bir şeyle temasa geçtiğim, çok farklı bir huzur hissettiğimi gördüm. Anlatılmaz bir huyuz, duygu yani. <laughs> Tabii ona ben cevap olarak işte hani sen Allah'la Allah kelamıyla irtibata geçtiğin için işte o sekinedir, o huzurdur. Allah hepimize o huzuru, o sekineyi versin. Amin. Yani bizim buna çok ihtiyacımız var. Kur'an-ı Kerim'de huzur var. Kur'an-ı Kerim'de sekine var. Yani bunu hani işte bir yabancı bir insan, Müslüman olmayan bir insan bunu hissedebiliyorsa eğer bizim de, bizim daha çok bunu hissetmemiz lazım. Evet. Eğer biz bunu hissedemiyorsak burada o zaman kendimizi bir defa daha silkelememiz lazım. Hissederek okuyan hissettirir yani evet. değil mi hocam? Rabbim hissederek okuyanlardan ve e, hissettirenlerden ve hissedenlerden eylesin Amin diyoruz. inşallah. Tabi sorunuzun cevabı olarak e, evet öğrenebilir. Aslında Kur'an-ı Kerim öğrenmek demek Kur'an-ı Kerim'i yani zaten harfler var, harekeler var, işaretler var o harfleri ve o işaretlerin ne işe yaradığını, nasıl seslendirildiğini öğrendiğiniz zaman siz aslında Kur'an öğrenmiş oluyorsunuz. Kur'an okumuş oluyorsunuz. Tabi buradaki tek eksik siz Kur'an'ın anlamını öğrenmemiş oluyorsunuz. Okumasını öğrenmiş oluyorsunuz. Değil mi? Yani ikisi ayrı ayrı şeyler. Kur'an'ın anlamını öğrenmek için de Arapça öğrenmeniz gerekiyor. Evet. Arapçayı da ikiye bölebiliriz. Onu daha sonraki meselemizde inceleyelim. Fakat Kur'an-ı Kerim okumayı bir insan aslında istese 2-3 günde değil 3-4 e, saatte de öğrenebilir. Hmm, bakın mesela ben size basit bahsedeyim. Harfler 28 tanedir. Şimdi bakın Elif, B, T, Th, Cim, H, H, Del, Zel, Ra, Zey, Sin, Şin, Sad, Da, Ta, Va, Ayn, Gayn, Fe, Kaf, Kef, Lem, Mim, Nun, He, Vav, Ye. Lam elifi katarsanız lam elif. Bakın kaç saniye geçti? Bunu öğreneceksiniz. Bu 25 bir. saniye. Bakın bu bir. İki. Üstüne eğer üstün harekesi, fetha harekesi gelirse e veya a sesi verir. Evet. Biliyorsunuz bunu artık. Bakın öğrendiniz. Evet. E, altına esre gelirse i sesi verir diyorsunuz. Üstüne vav ötre sesi gelirse u diyorsunuz siz. Evet. Yani ben sin harfini aldığımızda ya S veya si veya su olacaktır. Şin, şe, şi, şu. şu. Bitti. Yani aslında harekeleri bitirdiniz şu anda. Evet. Üzerinde gelen e, şekillerden. Sonra diyorsunuz ki üzerinde bir de yuvarlak bir cezim işareti geliyor. Bakın aslında biz Elif Bay'ı şu anda bitiriyoruz. Evet. Kur'an Kur'an'a geçebilir dinleyicilerimiz. <laughs> Bunu dinlemek suretiyle. Yuvarlak işareti demek harfe ses vermememiz demek. Durma. Mesela sin harfi demek yani harfin hareketsiz hali. Hı hı. Üstün esre ve ötüresiz hali demek. Sessiz hali. Yani mesela sakin sessiz. Hali. Sakin hali. Şu anda ilkokulda evet çocuklarımıza bizim harfleri böyle öğretiyor. Mesela hmm. s, ş, ç, p gibi öğretiyorlar ya. Evet. Aynen bu işte. Yani üzerinde Cez. cezim geldiği zaman harf hareketsiz demek. Yani s, si, su bu e, sesler yok. Ü sesini vermiyor. Yani. Yok. S, bu demek. Bakın evet. bu demek yani. Ş, h, s gibi. Evet. Tüm harfleri böyle diyebilirsiniz bakın. Evet. Tek bir şey. Şedde geldiğinde ise harfi vurgulu okuyorsunuz. Yani iki tane harf var aslında orada. İki. Mesela si, sin diyelim ki başına elif koyalım biz. Esse. Bakın tek bir harf olsaydı ben ese diyecektim. Şimdi esse. İki tane harf okudum ben aslında. Yani evet. esse se. Birinci cezimli, ikinci harekeli. İki tane harfi okudum. Evet. Bu da şedde. Sonra elif, vav ve y harflerimiz hareketsiz olarak herhangi harekeli bir harften sonra gelirlerse Uzatır. Biz burada diyoruz ki hangisi hareke ise o harekeyi bir ses daha uzatıyoruz. Bir Mesela miktarı. sin. Sin'in üstün harekesi olduğunu düşünelim. S, E. Bakın E bir sestir. Elif gelir ondan sonra uzatma harfi. E, E. iki ses olur bu. Yani biz bunu uzattığımızda E, e, e değil de olur. E, e deriz. E deriz. Yani S. Bir hareke varsa S. Elif varsa uzatma harfi S, S deriz biz. Uzatarak söylüyoruz. Veya y gelirse si. Normal bir harekesi si, iki harekesi si. Şeklinde evet, Vav gelirse su, su hmm. deriz biz. Evet. Bu da sonra tenvin dediğimiz iki üstün. Bu da nunu sakindir. Yani harekenin sonuna mesela Nun, se, evet. senin sonuna cezimli nunu getireceksiniz. Sen, tenvin o demek. Yani iki üstün, iki esre, iki ötre cezimli nun demektir aslında. Onun yerine iki üstün, iki eser, iki ötüren yerine cezimli nunu koyun ve öyle okuyun. Nunu kaldırdığınızda S kalıyor. S Mesela, kalıyor. Aynen nun öyle. koyduğunuzda sen oluyor. Gibi veya ve sin oluyor olay da bu. veya sun oluyor. olmuş oluyor. Hmm. Elif be bitti. Kur'an'a geçtiniz. Şu anda Kur'an okuyabilirsiniz. <laughs> bu kadar yani, kolay. Bakın, yani bakın elhamdu lillahi rabbil alemine. Bu şu anda buradaki tüm harekeler o az önce anlattığım şekillerin hepsi burada var. Bunun dışında şekil yok. Elhamdülillahi Rabbil aleminde hepsi var diyorsun. Mesela e fetha var, l cezim var, h fetha var, m cezim var, du ötre var, var. li esre var, l uzatma var, hi esre var. Bakın az önce anlattığım şey. Elhamdülillahi Lillahi, şedde var. Evet. Orada şedde var aynen Hı -hı, öyle. Evet. Sonra ra üstün var, bi şedde ve esre var. Sonra l yine cezim var. Cezim. A fetha ve uzatma elif uzatma var. var. L üstün var. Mi esre var. Ve Sonra y var. Mi uzatma y'si var. Sonra n var. Orada ne üstün var. Evet. Bakın az önce anlattığım şeyler var. Başka daha da bir şey yok zaten. Kur'an-ı Kerim. Haliyle bakın kaç dakikamız kaç dakikamızı aldı aslında? 3-4 dakika. Evet Hadi yani kapasitesi alabilen bir insan aslında bunları okuduğu zaman evet Kur'an'ı artık hece hece ne yapabilir okuyabilir. Daha sonra çok okumak suretiyle, bolca okumak suretiyle bunu daha çok ne yapar? Hızlandırır. Evet. Fakat buradaki en önemli esas harfleri ve bu harekeleri doğru bir şekilde öğrenmek. Evet. Doğru bir şekilde telaffuz etmek ve onun nasıl e, Efendimiz nasıl okuyorsa o şekilde okumaya e, çalışmak ve o şekilde öğrenmek. Kurallarına göre yani Kurallarına göre. Evet hocam çok önemli sorulacak sorular var ama sizin bu online siteniz var bir tane cep telefonlarına uygulanabilen biraz ondan bahseder misiniz? Estağfurullah yani e, online olarak hani Google'a da tecvid diye yazarlarsa değil evet. E, direkt tecvid.org sitesi çıkar. Oradan bu bahsettiğim Elif B çok öz kısa anlaşılır bir şekilde izah edilmiş. Sonra tecvid dersleri var. Evet. Yani genel itibariyle basit aslında sitenin e, kullanımı girerse zaten dinleyicilerimiz o kullanabilirler. Evet. E, Fi sebilillah yapılmış bir şey. Bir Allah de ayrıca tabi cep telefonu olanlar için iPhone veya Android e, işletim sistemini kullanan tüm dinleyicilerimiz tecvid yazmak suretiyle kendi storelarına veya da kendi e, arama indirdikleri e, yani uygulamayı nereden indiriyorsa evet. uygulamayı indirdiği yere tecvid yazmak suretiyle e, oradaki uygulamalarımıza ulaşabilir. Orada da kolaylık olsun diye hem elifbemiz var hem de tecvid uygulamamız var. E, girip aslında cepten de öğrenebilirsiniz. Hani la ma'ziratel yevm Kur'an'da bir ayet var. Bugün mazeret yok. Aslında, hele bu konuda hiç yok. Yani şöyle diyorum ben hani <laughs> bazen zaman zaman arkadaşlara esprili bir şekilde hani cebinize kadar getirdik. Daha artık, ne istiyorsunuz yani Bundan sonra artık mazeret yok. Aslında bizim gerçekten baktığımda evet. çok güzel uygulamalar yapılmış. Hı hı. Çok güzel eserler ortaya konmuş. Daha da fazla konması gerekiyor. Ben bunun da taraftarıyım. Daha fazla insanlar daha fazla güzel eserler ortaya koymalı. Fakat bu kadar eser ortadayken tabii ki bize düşen bir şey var yani. Bizim o zaman o eserlere gidip öğrenmemiz lazım. Eskisi gibi iki ay gitmenize gerek yoktu uzaklara bilmem gidip falan yerde hoca var. Arapça öğrenme ile ilgili dediniz yani e, ikiye evet. ayırmak lazım. Evet. Ben şunu düşünüyorum açıkçası. Kur'an'ı anlamak için bile Arapça öğrensek değer değil mi hocam? Mutlaka değer aslında e, o meselenin de ben hani basit metotları e, olduğunu düşünüyorum. Onun üzerinde de bir bir şeyler yapmaya çalışıyorum inşallah. Allah nasip ederse. Onu da bir ee, başka ee, programda evet. daha detaylı konuşuruz yani ama bir hani verin. günlük bir Arapça dediğimiz bizim kitabi Arapça diyebileceğimiz bir şey. Bir de Kur'an Arapçası en azından yani evet. Kur'an'ı okuduğumda Elhamdülillahi Rabbil Alemin ne diyor burada bana? Yani Bismillahirrahmanirrahim ne diyor? Her gün okuduğumuz Kul huvallahu ahad ne demek? En azından bunu öğrenebilecek kadar. Teknikleri var değil mi? Teknikleri, ha, basit evet. teknikleri var. Yani onu uygulamak suretiyle. Mesela basit bir şey vereyim sadece. E, Peki, Vaktimiz var mı tabii, bilmiyorum tabii. ama. Var e, Kur'an'da toplam hesapladığımız zaman 70 küsür bin kelime olduğunu görüyoruz. Yani aşağı yukarı tam böyle net bir rakam olmasa bile 74 bin küsür falan kelime. Ve bu kelimelerden e, yaklaşık böyle ufak bir çalışma yapmak suretiyle mesela 110 kelime çıkardım. En çok kullanılan kelimeler. 110 tane kelime. Bunların birinci birinci kelimesi Allah mesela. Allah kelimesi Kur'an'da 2000 küsür defa geçiyor. Sonra mesela min, min dendan demek. Mesela min Allahi Allah'tan demek. Bakın iki kelimeyi çözdük şu anda. Evet. Dendan demek. Haliyle bu da Kur'an'da 1800 küsür defa geçiyor. Oo. Böyle 110 kelime çıkardığımda Tahmin edin kaç kelime çıkıyor? O 70 küsür bin kelimeden kaç kelimesi gitmiş oluyor? Yani yarısı falan mı çıkıyor acaba? 30 <laughs> bin kelime gitmiş oluyor. Yaklaşık yarısı vay be. Allah evet, Allah. Yaklaşık yarısı bakın. Haliyle demek ki 110 kelime yaklaşık 3 ay işte küsür e, gün yapar. 3 ay her gün bir tane kelime ezberlemek suretiyle aslında ben Kur'an'dan 30 bin tane kelime ezberleyebiliyorum. Değil mi? Evet bu kadar kolay aslında. Evet. Yani işte ama e, yine iş dönüyor geliyor. İstek e, Gavvas olana Kur'an mücevher dolu umman. Evet. Nasipsizdir Kur'an'dan her mustani davranan. Allah bizi gavvaslardan eylesin. Amin inşallah. Ama en azından hocam Kur'an'ı anlamak için bu metodunuz, söylediğiniz bu metot hakikaten çok dikkate şayan bir metot. Hani 30 e, bine yakın iki tane kelime 30 bin defa geçiyor dediniz. Müthiş bir şey bu yani müthiş bir kolaylık. Allah ve min en çok geçen kelimeler. Yani bu böyle Allah'tan. acizane yaptığım bir şey ama mesela ben bununla alakalı eminim daha güzel insanlar daha kolay ve daha güzel metotlarla bir şeyler yapmışlardır eminim. Yani hani bunu ben bilmediğim için şimdi burada zikredemeyeceğim. Evet. Ee, hani duydum birileri yapmış ama e, şu anda tam oraya ulaşamadım. Fakat eminim yapılmıştır. Yeter ki biz araştıralım hani bakalım e, nerede ne var diye. Evet. E, bu konuda sadece istek yetiyor yani. Hocam bunu geliştirelim inşallah. Bir başka programda da e, bunu açalım Allah'ın izniyle. Bu çok önemli çünkü. Zannedildiği inşallah. kadar zor değil aslında bu. Kur'an dili dediğimiz Arapça aslında Kur'an dili demek bir manada. Hocam bir de sizin Kur'an arşivi diye bir e, siteniz var. Büyük karilerin ilk tanıdığımız, bildiğimiz son dönemde yaşayan sesini duyduğumuz karilerden derlediğiniz bir web siteniz var gene değil mi? Azıcık Kur ondan bahseder misiniz? veya İngilizcesi de kuranarchive.org diye hem İngilizce hem Türkçe olarak var. Burada da tabi Mısır'da kaldığımız süre çarpında da işte belli bir birikimler oldu. Çevrede birikimler oldu. Benim burada zikretmem gereken Lokman Ertaş hocamız Allah razı olsun. Onun birikimleri ilk başta öyle diyeyim. Sonra bir kardeşimiz e, yine Ensar Demirkan kardeşimizin de katkılarıyla bizdeki mevcut olan o kayıtlar temizlendi. Özellikle kendisinin çok e, gayretleri var. E, burada ona yine teşekkür ediyorum. Sesler güzel bir şekilde temizlendi. Oraya daha çok böyle işte tanınan, bilinen kurraların bu temizlenmiş halde onların ses kayıtlarını oraya koymuş olduk. Ta ki insanlar böyle bir hem kalpleri hem gönülleri e, ondan sonra zihinleri kulakları böyle doya doya Kur'an'ın e, nuruyla, Kur'an'ın bereketiyle, Kur'an'ın o e, Allah'ın izniyle cezbediciliğiyle e, nurlansın diye öyle evet. bir e, gayret oldu. Hafızların hepsinin resimleri var. Resimler üzerine tıkladığınızda onları indirebiliyorsunuz aynı zamanda. Çok İstediğinizi güzel. indirip kendinizde dinleyebiliyorsunuz. Çok güzel. Allah e, razı olsun. Çok Allah Kur'an'a hizmet etmeyi hepimize Amin nasip hocam. eylesin. Amin hocam. Kur'an için ne kadar çok şey yapsak az. Kesinlikle. Ben onun için buradan Kur'an'la e, alakalı özellikle dijital platformlarda bir şeyler yapabilecek insanlara sesleniyorum. Falanın filanın bir iki kişinin yapmış olduğu e, çalışmalarla ya zaten bunlar yapmışlar demeyin. Evet. Yani yapın. Yeter ki doğru olsun. Yeter ki işin uzmanının elinden geçmiş olsun. Ama bunu mutlaka daha çok e, kişiye ulaşması açısından mutlaka bunların yapılması, bu hizmetlerin herkese evet. ulaştırılması, Kur'an'ın herkese ulaştırılması lazım. Evet. Hani bir alimin dediği gibi e, sizin Allah'a inkar eden veya e, isyana götüren milyonlarca site var. Evet. Sizi Allah'la buluşturan kaç tane siteniz var? Kaç tane dijital platformda uygulamalarınız var? Halle bizim bunu e, Müslümanlar olarak ciddi ciddi düşünmemiz lazım. Evet. Bu işin ilmini yapan insanlar, e, özellikle bu işi bilen insanlar evet. bunun üzerinde düşünmesi lazım.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 Değerli Burç Efem dinleyicileri bir Kur'an Vadisi programı da daha burada sona eriyor. Bugünkü misafirimiz Mustafa Yiğit hocamızdı. Kendilerine çok çok teşekkür ediyoruz. Evet bir başka Kur'an Vadisi'nde buluşuncaya dek Allah'a emanet olun. Hoşçakalın efendim. Her hafta farklı karilerden enfes bir Kur'an ziyafeti. Metin Çakır'ın editörlüğünde Yüce Kitab'ın okunuşuna ait incelikler, onu okuma sanatına dair en güzel okuyanların sesinden mükemmel örnekler. Kur'an Vadisi her pazar Türkiye saatiyle 19'da radyonuz Burç Efendi.